Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, Ագապե թեման օրվա եթերաժամին կմեկնաբանի Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Ագապե հունարեն բառ է, որ թարգմանաբար նշանակում է սեր, ինչպես նաև սիրո հացկերույթ, ընթրիկ։ Առաջին քրիստոնյաները հաճախ հավաքվում էին ընթրիքի, որի ընթացքում ի նշան փոխադարձ եղբայրական սիրո խաղաղության համբույր էին տալիս միմյանց եւ հաղորդվում օրնվածածով եւ գինով։ Այս ընթրիքները վառ էին պահում խորհրդավոր ընթրիքի հիշատակը, որը հաստատել էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Հետագայում, երբ պաշտոնապես ընդունվեց քրիստոնեությունը, եկեղեցին Ագապեն առանձնացրեց Սուրբ Հաղորդության խորհրդից, որն արդեն իրագործվում էր ոչ թե սեղանի շուրջ նստած, այլ եկեղեցում պատարակի արարողության ժամանակ։ Պատարակից հետո հավատացյալները դարձյալ սեղան էին նստում սիրո ընթրիքի, սակայն արդեն ոչ թե Սուրբ Հաղորդության խորհրդով, այլ ջերմ մտնոլորտում միմյանց հետ հաղորդակցվելու նպատակով։ Եվ Ագապեն բոլոր քրիստոնյա ազգերի մեջ դարձել է կրոնական աստվածաբանական տերմին։ Ինքնին այդ բառը սեր է, բայց կրոնական իմաստով Ագապեն դարձել է մեզ համար որպես մի երևույթ, որը ճանաչում է որպես սիրո ճաշ։ Որ ասում են Ագապե, դա նշանակում է սիրո ճաշ, որը խորհրդանշում է հենց բուն, պատարակ, Գիտեք, որ պատարակի ժամանակ մենք ճաշակում ենք Քրիստոսի մարմինը եւ Քրիստոսի արյունը, որ Քրիստոս Աստված ասովորթին սիրելով իր արարածներին ողջ մարդկությունը գնաց դեպի նահատակություն իր արյունը տվեց որպես փրկագին մեզ համար եւ մենք ամեն անգամ պատարակների ժամանակ երբ որ դա ճաշակում ենք հիշում ենք աստծո սերը դեպի իր արարածը որ իր արարածի փրկության համար գնաց այդ զողության աստծո որդին որտեւ դա միակ փրկագինն էր եզակի ամենակատարյալ մատաղն է եւ ագապեն հենց դա է նշանակում սիրո ճաշ հաճախ ընդունված է որ նույնիսկ պատարակից հետո այն եկեղեցիները, այն ծուխերը, որոնք ունեն դահլիճ, հարմարավետ տարածք, հաջող պատարակից հետո հավատացյալ կանայք, հավատացյալները բերում են ուտելիքներ։ Եվ պատարակից հետո, որտեղ բոլորը ծոմով են գալիս, սոված են գալիս, պատարակից հետո բոլորը դնում են սեղանի վրա իրանց բերածները, հոգեորական օրտնում է եւ բոլորը միասին ճաշում են։ Սա էլ է կոչում սիրո ճաշ, համայնքային ճաշ, միաբանական ճաշ հետ պատարակի, ըսկնի պատարակի։ Դա էլ է ագապե կոչում։ Ագապե սեր, հետաքրքիր դիեզերական երևույթ Աստված մարդուն տվել է զգացումներ, որոնցով նա կարողանում է մարդկանց եւ Աստծո հետ իր շփումն ավելի կատարյալ դարձնել։ Մարդը կարողանում է իր զգացումների միջոցով տարբերել հաճելին ու տհաճը, չարն ու բարին, լավն ու վատը։ Այդ զգացումներից ամենակարևորը սերն է։ Սերն այն զգացմունքն է, որը մարդու համար հոգեկան շփումը դարձնում է հաճելի, ինչպես նաև մարդուն կյանքի տարբեր իրավիճակներում դարձնում է ազատ իր վիճակի մեջ պարկեշտ եւ թույլ չի տալիս, որ เป զի մարդը հեռանա իր բուն կոչումից։ Կյանքի տարբեր իրավիճակներում մարդն առանց սիրո դառնում է բանական գազան, իսկ սիրով արարչագործության պսակ։ Եվ որպեսի շփոթությունների մեջ չընկնենք, նախ պետք է փորձենք ողրել, թե որն է ճշմարիտ սերը։ Պողոս Արաքյալը Կորինթացիներին ուղված նամակում հետևյալ կերպ է բնութագրում. «Սերը համբերող է, քաղցրաբարո է, սերը չի նախանձում, չի ամբարտավանանում, չի գոռոզանում, անվայել վարմունք չի ունենում, իրենը չի փնտրում, բարկությամբ չի գրգռվում, չար բան չի խորհում, անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության վրա, ամեն բանի դիմանում է, ամեն բանի հավատում է, մշտապես հույս է տածում, ամեն բան համբերում է։ Եթե մենք ունենք մեր մեջ զգացում եւ ուզում ենք հստակ ողրել դա սեր է թե ոչ, կարող ենք Պողոս Արաքյալի խոսքերի վրա հիմնվել, երբ մարդը սիրում է, ապրում է ներկայով, իր ունեցած զգացմունքի վրա հաշվենկար ծրագրեր չի կառուցում, քանի որ սերը բխում է սրտից, իսկ սիրտը մտածելու ունակություններով օժտված չէ։ Հովանես ավետարանիչը ասում է. «Զի Աստված սեր է, որևէտև Աստված սեր է, Աստված արարիչ է»։ Աստված ամենակալ է, Աստված ամենագիտումն է, արդարադատ է, ողորմած է, զորությունների Տեր է։ Տարբեր անուններ ունի Աստված։ Հին եբրայերեն տարբեր անուններ են ասում. Էլոհիմ, Յահվե, Սաբաոֆ եւ այլն եւ այլն, որը ինչ որ տարբեր հատկանիշների մասին է խոսում։ Յահվե Եհովա, որ կնշանակի ես եմ, որ է։ Ես ինքս, որ ինձնից կամ։ Բայց Հովանես ավետարանի չէ ամենասիրեցյալը Քրիստոսի աշակերտը Արաքյանը ասում է զի Աստված սերը, որևէտեղ Աստված սերը։ Սիրուց ելնելով Աստված ոչինչից դիեզերք ստեղծեց իր մարդկությունը, որբիզի Աստված Աստվածությունը միայնակ չլինի այս աշխարհում։ Սիրուց եւ ինչն է այդ արկիր։ Եկեղեցու բոլոր հայրերը մատնանշում են։ Ամենամեծագույն զենքը այս աշխարհի մեջ սերն է, որովհետեւ Աստված սեր է։ Մեզ Քրիստոս ասում է Սիրեք ձեր մերձավորներին, ինչպես ձեր անձն եք սիրում։ Կարևորում է սերը։ Սերն ընտանիքի հիմնակարն է։ Առանց սիրո հնարավոր չէ ընտանիք կազմել։ Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ ունի որոշակի պարտականություններ։ Պարտականություններն առանց սիրո մարդուն դարձնում են անազատ, իսկ մարդը միշտ ձգտում է ազատության։ Սիրո բացակայության դեպքում, երբ մարդը ձգտում է ազատության, ընտանիքը կանգնում է կործանման եզրին խորապես սիրելու դեպքում մարդը չի ձգտում ազատության, որովհետև սերն ինքնին ազատություն է, Ազատությունը նրանով, որ այդ վիճակում նա իրեն երջանի կեսկում եւ ազատության կարիք չի ունենում։ Փսակադրության ժամանակ ասում են երկուսը դառնում են մեկ։ Այնպես իրար պիտի սիրեն հավատարի մնա միջև կյանքի վերջի շունչը։ Մարդ իր կնոջը կամ տին ամուսնուն այնպես պիտի սիրի, ինչպես իր անձն է սիրում, որ սերը լինի կատարյալ, ներդաշնակ, իդեալական, շատ կարևոր։ Աստված սեր է բնության մեջ, մարդու հիշողության մեջ սերը հասկացությունը կա։ Առանց սիրո մարդ մարդ չէ, պակասավոր մարդ է, տկար, թերի մարդ է, առաջինը։ Մարդ, տղամարդ եւ կին իրար սիրում են, ինչպես մեր ծնողները, եւ դա բնական է։ Կանայք հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններին, խրատում է Սուրբ Գիրքը, ինչպես պիտի հնազանդվեք Տիրոջը, որովհետև ամուսինն է իր կնոջ գլուխը, ինչպես Քրիստոսը գլուխն է եկեղեցու, իր մարմնի, որի փրկիչն ինքն է։ Տղամարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց այնպես, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին եւ իր կյանքը տվեց նրա համար, որ เป զի ջրի լվացումով մաքրի այն եւ սրբի իր խոսքով, այնպես որ եկեղեցին իրեն ներկայանա ամբողջ փառքով, առանց որևէ արատի կամ խորշոմի եւ կամ ուրիշ թերության, այլ լինի սուրբ եւ անարատ։ Ճիշտ նույն ձևով ամուսինները պարտավոր են սիրել իրենց կանանց իբրև իրենց մարմինը, որովհետև ով սիրում է իր կնոջը, սիրած կլինի իր սեփական մարմինը, քանզի չկա մեկը, որ անտեսի իր մարմինը, ինչպես Քրիստոսն է սնում եւ խնամում եկեղեցին իր մարմինը, որի անդամներն ենք բոլորս, նրա մարմնից ու ոսկորներից։ Սուրբ գրքում գրված է. «Ահա սրա համար տղամարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը եւ միանա իր կնոջը, եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Սուրբ Գիրքը պահանջում է նաև զավակների սերը, հորդորելով. «Զավակներ, իբրև Տիրոջ հետևորդներ, ձեր պարտականությունն է հնազանդվել ձեր ծնողներին, որովհետև այդ է ճիշտը»։ Պատվիր քո հորն ու մորը։ Սա առաջին պատվիրանն է, որ իրեն կապված մի խոստում ունի, որ เป զի միշտ բարիք գտնես եւ կյանքդ երկար լինի երկրի վրա։ Եվ դարձյալ ծնողներին է դիմում, իսկ դուք հայրեր, մի զայրացրեք ձեր զավակներին, այլ մեծացրեք նրանց քրիստոնեական դասյարակությամբ եւ կրթությամբ կա ծնողի սեր երեխաների թորների հանդեպ որ ծնողը նույնիսկ երեխայի համար պատրաստ է կյանքը զոհաբերել ամեն ինչ անել չարքաշ կյանքով ապրել ապահովել երեխային սիրուց է անում պատկերացեք եթե ծնողը երեխային սիրում է հազարապատիկ ավելիով Աստված սիրում է մեզ, իր երեխաներին, իր ստեղծածի։ Մենք մարդ չենք ստեղծում։ Մեր միջով ծնվում է մարդ Արարածը։ Մենք չէ որ կյանք ենք տալիս։ Մենք ոնց որ խողովակ լինենք, Աստված է կյանք տվողը։ Եթե մենք սիրում ենք մեր երեխաներին, հազարապատիկ անգամ Աստված ավելիով է մեզ բոլորիս սիրում։ Սա պիտի մենք լավ մտապահենք։ Հաջորդ, երեխայի սերը արծնող։ Այո, երեխաները սիրում են ծնողին Գիտեմ, որ ծնողին են պարտական, որ եկել են լույս աշխարհ։ Գիտեմ, որ ծնողն է հոգատար, ծնողն է խնամք տանում եւ ծնողը անկեղծ է սիրում, պատրաստ իրենից կտրել, բայց երեխային տալ։ Երեխան դա զգում է, գիտակցում է եւ բնական է, որ զավակները իրենց ծնողներին սիրում, հարգում եւ պաշտում են։ Եվ կա Աստծո մի լավ օրենք մեզ տված սիրեք եւ ապաշտեք ձեր ծնողներին։ Իբրև Աստվածներ, իբրև Աստված այս երկրի վրա։ Ծնողը կարծես թե մեզ համար խորհրդանշում է Աստծուն, մեզ կյանք ապարգևողը։ Դրա համար են ասում, ով որ իր ծնողին հարգեց, սիրեց, նա երկար եւ բարի կյանք կունենա։ Դա բնության օրենքն է, որ Աստված մեզ տվել է։ Կա եւս մի կարևորագույն սեր՝ սեր դեպի իր հայրենիքը որի մեջ պարունակվում է սերը դեպի իր սեփական ազգը, հայրենասիրություն։ Եվ եկեղեցին հենց այդ սերը, այդ սերը, հայրենասիրությունը շատ բարձր է դասում։ Այն որ նահատակվում է հայրենիքի համար եւ նաեւ հավատքի համար։ Դրանք բոլորը ստանում են մարտիրոսների, նահատակների, վկաների աստիճանը, սրբացվում են միանգամից։ Ահա թե ինչու եկեղեցին այդքան բարձր է դասում այդ սերը դեպի հայրենիք, որովհետև դա բարոյականության գագաթնակետ է, որ մարդիկ սիրուց ելնելով, սիրուց ելնելով գնում են դեպի նահատակություն, ամենաթանկը տալով։ Անշուշտ հայրենիքի պաշտպանության գործում էլ մեծ կարևորություն ունի սերը։ Հայրենիքի պաշտպանության համար անհրաժեշտ է հզոր բանակ, հզոր բանակին էլ անհրաժեշտ է աներկյուղ զորականներ, իսկ ինչպես ասում է Հովանես Ավետարանիչը, սիրո մեջ երկյուղ չկա եւ կատարյալ սերը հերու է վանում երկյուղը, որովհետեւ երկյուղը տանջանքի ենթակա է եւ ով երկնչում է, կատարյալ չէ սիրո մեջ կա ինքերասիրություն, որ ոչ պակաս երևույթ է։ Քրիստոս, Հովանես Մկրտիչ մատնանշում են այդ բանը եւ ասում են սուբգքի մեջ. Երանի նրան, ով կյանքը կտա ընկերոջ համար։ Դա էլ բարոյականության, առաքինության գագաթնակետ է։ Եթե դու կյանքդ զոհում ես ընկերոջ համար, դու շատ բարձր բարոյական նկարագրի մարդ ես։ Եվ բնական է, որ Աստված դա գնահատելով պիտի գնահատի։ Դրանք շատ կարևոր սիրո մակարդակներն են եւ հասկացողությունները։ Լսել եք հարթարև, թե ինչ է ասվել, հիշեցնում է ավետարանը, սիրիր ընկերոջդ և ատիր թշնամուտ։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ. սիրեցեք ձեր ճշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարություն արեք ձեզ ատողներին եւ աղոթեցեք նրանց համար, ովքեր չարչարում եւ հալածում են ձեզ, Այդ պիսով դուք ձեր երկնավոր հորվորթիները պիտի դառնաք, որովհետև նա իր արեգակը ցակեցնում է թե չարերի եւ թե բարիների վրա եւ անձրև է տեղացնում թե արդարների եւ թե մեղավորների վրա։ Եթե ձեզ սիրողներին սիրեք միայն, Աստծուց ինչ վարձատրություն կարող եք ստանալ, չէ որ մաքսավորներն էլ նույնն են անում։ Նմանապես, եթե միայն ձեր ազգակիցների հետ բարեկամություն անեք, հեթանոսներից ավելի ինչ բանարած կլինեք։ Մենք հաճախ տեսնում ենք, որ ճարը խառնվում է, փորձում է մարդուն զրկել սիրուց։ Հայրենասեր չի լինի, զանազան հիմնավորումներ է բերում։ Եղբայր ինչ գործ ունես, ցաներ կյանքով ապրել, պատերազմական վիճակ է, ցաներ տնտեսական վիճակ է։ Ինչ բան է հայրենասիրությունը։ Գնա ապրի այնտեղ, որտեղ լավ է, ուրհաց ընդեղ էլ կաց։ Սատանայական խոսք։ Մարդուն հերացնում են սիրուց։ Ամուսինուքին սիրում են կատարյալ սիրով, չարը խառնելով խառնում են Եվ մենք դասական գրականության մեջ այդ օրինակները շատ ենք տեսնում։ Օրինակ Շեքսպիրը, Յահոն, Օթելլոն, որ գալիս են դավադրություններ են անում այդ կատարյալ սերը ջախջախելու։ Մենք պիտի հասկանանք, թշնամին գործում է մեր դեմ, որ մենք մեր մեջ այդ սերը չունենանք։ Զանազան կախարդություններ են կատարվում մարդու հանդեպ։ Թուղթ ու գիր, մեքենայություններ, զանազան զանազան բաներ, բայց այդ մարդու հանդեպ որ դա արվում է, որբիզի դա իր վրա չազդի, մարդը լավ գիտակցի Աստծո պատվիրանները եւ լավագույն ձևով պաշտպանվի։ Ինչպես։ Ենթադրենք, ինքը գիտի, որ իր դեմ գործել են, սատանայական կախարդություններ են արել։ Նա պիտի ասուն աղոթի։ Եվ եթե կարող է, թող սիրով աղոթի, ասի Տեր Աստված։ Այս իմ հակառակորդը չգիտակցելով չարի խաղալիք է դարձել։ Բայց քո արարածն է, ինձ նման մարդ է։ Իրեն անգիտակից երեխայի պես է պահում, չիմանալով թե ինչ մեղքի տակ են գնում։ Տեր Աստված, առ իմ սերը դեպի քեզ, առ սերը դեպի քո բոլոր արարածները, աղաչում եմ քեզ, իրեն դարձի բեր, որ ինքը զղջա, ապաշխարի, փրկվի, դառնա ինձ համար ինքեր, այլ ոչ թե ճշնամի կամ հակառակորդ։ Այ եթե մենք այսպիսի սիրով մոտենանք, այսպիսի աղոտ կանենք, բոլոր չար ուժերը քայքայվում են։ Միանգամից քանդվում են, բայց եթե ես իմանալով, որ իմ դեմ այսպիսի բան են արել, սկսեմ զայրանալ, ջղայնանալ, անիծել, հայոյել, կներեք, ես կտկարանամ կդառնամ գրեթե իրան նման մարդ։ Եվ նրա ազդեցությունը սկսի ավելի զորեղ ձևով գործել իմ վրա, որտեղ ես սև դաշտ ստեղծեցի, իր սև ուժը գալու տեղ է գտնելու։ Ես պիտի սպիտակ դաշտ ունենամ, սիրո դաշտ, կատարյալ պաշտպանված, իմ աղոթքով եւ իմ սիրով, իմ բարձր գիտակցությամբ, որ դա չեզոքացնեմ։ Քրիստոս ասում է. աղոթ կարեք նաեւ ձեր թշնամիների համար, աղոթ կարեք։ Երբ որ մենք թշնամիների համար աղոթ կանենք, մենք իրենց չար զորությունները կչեզոքացնենք։ Այսօր իհարկե հարց կտամ, Պարքև Սրբազան, իսկ ինչ ես ասում։ Ես Թուրքիի համար պիտի աղոտ կանեմ, ինչպես դա կարելի է։ Եղբորը սպանել է, հարազատի զավակները որտե մնացել։ Ես ինչպես իր համար աղոտ կանեմ։ Շատ տրամաբանական է, հասկանալի է, մարդկային է, բայց ոչ քրիստոնեական։ Պիտի ավելի բարձր գիտակցություն ունենանք եւ այս միջոցը, այս զենքը, որ Աստված է մեզ տվել, որ դա կիրառենք։ Դա ամենամեծագույն զենքն է։ Եթե մենք անընդհատ աղոթենք ասենք Տեր Աստված, ներիր իմ ազգի ճշնամիներին, իմ հարազատների ճշնամիներին եւ իմ անձնական բոլոր ճշնամին դարձի բեր իրենց։ Դու դարձի բերելով ողորմի, լուսավոր իրենց միտքը, որ այլևս ճշնամի չլինեն, դարձի գան, ապաշխարեն, զղջան դառնան մեր ինգերները։ Դա ամենակատարյալ, ամենալավագույն բանն է։ Դու դառնում ես տիեզերական սահմանների մարդ, որ դու ոչ միայն քո մասին ես մտածում, ամբողջ աշխարհի մասին ես մտածում։ Ընգրկում մարդ ես դառնում, խնամող, պահպանող, մտահոգվող ամբողջ մարդկության համար։ Դա ուրիշ մակարդակ է։ Սա է որ Քրիստոս մեզանից պահանջում է։ Որտեղ մենք էլ ասո առածներին պիտի սիրենք։ Չեմ ասում չարությունը սիրենք, չեմ ասում մեղքը սիրենք, ոչ։ Մարդ արարածին ամեն մարդ ունի ասո պատկերը, ասո նմանությունը։ Դա պիտի գիտակցենք, չարը խախտում է դա, այլանդակում է ներքին իր պատկերը, ստիպում է մեղքի մեջ ունել։ Մենք էլ մեր այդ սիրուց ելնելով, մեր այդ մաքուր, անկեղծ աղոթքով աստծորը դառնում ենք անպարտ։ Դրանով մենք չեզոքացնում ենք, տկարացնում ենք նրա զորությունը։ Դա չի նշանակում, որ մենք միայն աղոթք անենք, զենք չվերցնենք, չպաշտպանվենք, չկազմակերպենք, ոչ, ոչ։ Այս բոլորը պիտի անենք, Եվ պիտի զինվենք, եւ պիտի պլանավորենք, եւ պիտի պատրաստվենք, պիտի մարզվենք, արթուն պիտի լինենք, բայց մեր հայաղոտքը պիտի անենք իրենց չեզոքացնելու, տկարացնելու կամ դարձի բերելու։ Մեզ այդ բարեկամացնելու դա գախնի հոգևոր զենք է, որ մենք պիտի իրագործենք, որտեղ կա մեծագույն հասկացություն։ Զի Աստված սեր է Սերն անհրաժեշտ է խաղաղության, բարեկամության դաշինքի անսասանության, մարդկության փոխհարաբերությունները կարգավորելու համար։ Սերը անհրաժեշտ է կյանքի բոլոր պարագաներում։ Սերն անհրաժեշտ է բոլորին, մանավանդ քրիստոնյաններին։ Մարդու գործերն առանց սիրո ոչինչ են, այդ է վկայում Պողոս Արաքյալը։ Եթե խոսեմ մարդկանց լեզունները եւ հրեշտակներինը, բայց սեր չունենամ, կնմանվեմ մի պղնձի որ հնչում է, կամ ծնծղանների, որ ողանջում են։ Եվ եթե մարգարեություն անելու շնորհ ունենամ եւ հասկանամ բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ գիտությունը, եւ եթե ունենամ ամբողջ հավատը, ինչեւ իսկ լեռները տեղափոխելու չափ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ։ Եվ եթե իմ ամբողջ ունեցվածքը տամ աղքատներին եւ իմ այս մարմինը մատնեմ այրվելու, բայց սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա իսկ Հովանես Արաքյալը նոր պատվիրան է տալիս. «Սիրեցեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյանց սիրեցեք»։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 24-ի թողարկումը։ Ագապե թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք